Треба дружини, яка була б тим самим, чим була колись варязька. Навіщо ж витрачувати зібране з волостей полюддя на чужинців? Поклик княжих воєвод зустріло навіть земське боярство, здебільшого з захопленням, і місце варягів зайняли сини найстарших, найбагатших полянських, сіверських, тиверських та червоноруських родів. Вони приїздили озброєні найкращою зброєю батьків на баских конях зі збройною службою та повними гаманцями. Сірі плащі шили їм кравці з найдорожчого сукна, а багрова лямівка була з найкращого шовку. Суворе службове життя дружинно-боярської молоді вражало тільки декого. Більшість же знуджених безділлям хлопців за кілька днів звикала до військового ладу, а широке подвір'я княжого двора гомоніло весь день від брязкоту зброї, тупоту коней, свисту стріл та ратищ. Батьки недовірливо споглядали на це але молодь була за князем та дружинною службою. Рівночасно проводив Добриня з Путятою виміну кун, сілок та всяке майно княжої скарбниці на срібло. Ще ніколи не мали грецькі та арабські купці нагоди покупити стільки хутр. На торзі відразу впали ціни і вмить зароїлося торговище від перекупнів, які намагалися за дешеві гроші викупити вартісніший товар. Та тоді Добриня замкнув на два дні княжі склади і проголосив, що князь міняє куни поволі, а не по неволі, і тільки за повну ціну. Путята, Олешечки, Мстислав були колись купцями і знали, як вести виміну, не обесцінюючи гроша. Коли вже почалося жниво, наспіли з Корсуня купці, які привезли дві вістки. Одна з них звичайна та буденна від того часу, коли Володимир засів на київському столі, вістка про перемогу та відзначення князя у Візантії, про вінок, мантію, скиптер яблуко та про царівну Анну. Ніхто з них, що знали князя, не сподівався нічого іншого. Хотів, рішив, поїхав і мусив добитися свого. Та друга вістка виповзала десь з південного овиду, наче запона чорних хмар, з яких може вийти ясна погода, а може прийти і хуртовина. Вістка про те, що князь прийняв з рук порфірородних імператорів враз із вінцем хрест. Обидва купці, які її привезли, мали й письмо князя до Добрині. У Гридниці на Берестовому ще тої самої днини зібралися визначніші бояри Києва. Відразу пізнати було, що тут зустрічалися з собою дві різні верстви дружинне та земське боярство. Уже зовнішньо вони чимало різнилися від себе виглядом, строєм, поведінкою, мовою, дружинні бояри або ще самі сідали на коня чи в човни, або мали за собою життя повне трудів, небезпек, боїв. Статія була стрункіша. Її груди подавалися вперед, і голова гордо відхилювалася назад. В їх ночі переважали короткі каптани, візантійські плащі з запинкою на плечах та тугі чревії. На головах у багатьох виднілись гострокінчасті шоломи, і ні один не був без доброго меча при боці. Деякі мали ще чекани, довгочеренні топори, а то й рогатини. Зате земські бояри походжали у довгих, смужками лямованих киреях та в клепанях. Зброї не мали, хіба гарно бронзою та сріблом ковані палиці, а дехто ніж у багатій оправі. Поведінка їх була поважна, спокійна, хід та рухи повільні, бесіда стримана, багато словами та вбога змістом. Дружинні бояри при розмові шукали очей співбесідника та зі звички швидко і влучно підшукували відповіді. Земські бояри шукали тільки слів для власної гадки, до якої дійшли десь у самоті дворища, загубленого у безмежі лісів. Вони не мали часу, ні охоти стежити за ходом чужих думок. Не зразу почалася загальна розмова. Найперше почали дружинні бояри обговорювати справу. Про правду вістки годі сумніватися, говорив Олешич. Вінка із престола Святої Софії не дістане ніяким чином не християнин. На ньому є хрест, так як на мантії, яблуку, черевиках, рукавицях та скиптрі. Це відзнака Богом даної влади. Невже ж боги були ворогами Володимирові? спитав мощанин. Чи вони не вели його до перемоги? Чи не дали йому величі сили та слави? Я гадаю, що він узяв собі все те сам, а в дечому помогли ми, засміявся молодий чорнявий боярин Стронята. Так, але ні ви, ні боги не дали йому кесарського вінка, відповів Олешич. Так, вмішався Мстислав, навіть кесар Франків має його з Візантії. Це очевидний доказ, що Бог кесаря є Богом світу. Значить, віра наших батьків, наші боги, волхви, обряди, все те не має сили, все те омана, закричав Волхв, розмахуючи руками. Перуне, вдар громом у цю гридницю, спали на попіл дворище, убий відступників. Гробова мовчанка запанувала у зборі. Так надивився на цю справу ніхто. Відступництво? При чому воно? Хто покидає капище ідола, той видко найшов собі другого, відповіднішого, кращого. Невже ж мудра Ольга була відступницею? Неохоче знизав плечима старий путята. Достойний волхве, сказав. На твому тімені стільки зим полишилось сніг, що й не моєму, а базікаєш, як молодик, який, побачивши скидку, кричить пожежа, люди, я бачу вогонь. Ха-ха, сміявся волхв. Тут молодик правду каже, бо де скидка горить, там вогонь є. Багато де чого може згоріти від неї. Ні, гримнув путята і палицею стукнув об долівку. Якби князь покинув своїх та, приєднавшись до наших ворогів, ішов на нас війною, га, тоді він відступник, і пора нам подумати про другого. Скидка горить на те, щоб розсвітити темряву,